الناس واتوا اتقوا الله تعالى مغفر الله سبحانه وتعالى وحضروا إقابه نا نعم. يغفر adhabu ياك الله سبحانه وتعالى وحاسبوا أنفسكم نزيه سبوني nafsi zenu kutokana na yale ambayo kama mliokuwa mmeyafanya wahasibu anfusakum na zihisabuni nafsi zenu watubu min dhunubikum na tubuni kutokana na madhambi yenu ambayo kwamba mliokuwa mmeyafanya fa inna allaha subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin habadilishi yale yaliyokuwepo kwa watu hata yughayyiru mpaka wao watakapobadilisha ma bianfusihim yale yaliyokuwa ndani nafsi zao wao kwa hivyo sasa kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio mwenendo wake aliyokuwa yeye amejiwekea kwamba habadilishi mazuri ya watu mpaka wao watakapobadilisha yale ambayo kwamba waliokuwa nayo wao wakaondosha mazuri wakawa wanafanya mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya ndio allah subhanahu wa taala atabadilisha kwa hivyo kwa nasaha sasa basi kwa nasaha ittaqullaha la kufanya uogopeni allah subhanahu wa taala kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya yaliyokuwa ya sawasawa sawa hili naiambia mie nafsi yangu kwanza pamoja na kukwambieni na nyie vile vile wahadharu iqabahu na iogopeni adhabu yake allah subhanahu wa taala adhabu yake ni yenye kuumiza adhabu yake ni kuleta tabu sana toka katika maisha ya duniani inaleta tabu mpaka katika maisha ya akhera sio akhera tu katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhera inaleta tabu adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala na mazuri yake yanaanza toka duniani mpaka katika maisha ya akhira vile vile sio kama ni duniani tu peke yake kwa hivyo wahdharu iqabahu na iogopeni adhabu yake wahasibu kuiogopa adhabu yake ni kwa kujiepusha wahasibu anfusakum na zihisabuni nafsi zenu yani mtu anajiangalia yale ambayo kwamba aliyokuwa ameyafanya mazuri mabaya kama ni mazuri amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na ajitahidi na amuombe amjalie kuendelea katika hali hiyo na kama ni mabaya amwombe Allah subhanahu wa ta'ala naye mwenyewe ajitahidi ajibadilishe na kujibadilisha kwa maana ya kutubia na ndio maana mbele tukasema watubu min dhunubikum na tubieni kutokana na madhambi yenu na tukisema tumieni kutokana na madhambi yenu yani kutubu kulikokuwa kwa ukweli kulikokuwa kunakosekana yale ambayo kwamba yamekuwa mabaya yaliyokuwa tayari yamekwisha kupita yani kwa maana mtu hali yake sasa inabadilika hali yake inakuwa ni hali nyingine kwa nini yayeyote tuyafanye fa inna allaha subhanahu wa taala kwa kuwa allah subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi mazuri kutoka kwa watu, hata yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wao watakapobadilisha yale ambayo kwamba yaliyokuwemo ndani ya nafsi zao wao, wakaondosha mazuri, wakawa wanafutika ubaya, wanafutika ndani ya moyo ubaya, wanafanya wanazungumza katika ulimi maneno mabaya, wanatenda kwa viungo vyao mambo ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya mwanadamu awe atakavyokuwa mwanadamu awe atakavyokuwa imma atakuwa ni mtu ambaye kwamba aliyekuwa mwema na imma atakuwa ni mtu ambaye kwamba aliyekuwa mbaya kama atakuwa ni mtu ambaye kwamba aliyekuwa mwema allah subhanahu wa taala anasema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa muminun atakayefanya matendo mazuri atakayefanya matendo mazuri akiwa mwanamke au akiwa mwanamme wa huwa na hali ya kuwa ni muumini lakini yani hali ya kuwa ni muislamu basi sisi tunampa maisha ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri maisha ambayo kwamba yaliyokuwa mazuri ambayo yanaanza toka duniani mpaka katika maisha yake ya kaburini na yanaendelea katika maisha ya akhera yanaendelea maisha yake hayo kwa upande wa pili wa man aradha an dhikri atakayopuuza ukumbusho wangu ina maana akiwa mbaya mwanadamu imma atakuwa ni mwema au kama atakuwa mbaya kama atakuwa mbaya wa man aradha an dhikri atakayopuuza ukumbusho wangu fa inna lahu maishatan dhanka kwa hakika yeye atapata maisha yani faman aradha an dhikri fa inna lahu maishatan dhanka kwa hakika yeye atapata maisha yaliyokuwa ya dhiki maisha ambayo kwamba yaliyokuwa ya tabu toka hapa duniani mpaka kesho akhira yule atakayefanya mazuri basi allah subhanahu wa taala kaahidi kwamba atampa uhai ambao kwamba uliokuwa mzuri tayiba uhai ambao kwamba uliokuwa mzuri ndugu zanguni katika uislamu kwamba nilichokuwa nataka nikusudie kukisema kwamba tunaishi katika mgongo huu wa ardhi kila mmoja kati yetu sisi imma atakuwa mwema au atakuwa mbaya kama atakuwa ni mbaya kama atakuwa ni mbaya ni majuto makubwa kwake yeye atakayokuwa katika dunia na katika maisha ya akhera vile vile kwa sababu madhambi yana madhara makubwa katika maisha ya duniani na yana madhara ambayo kwamba yaliyokuwa makubwa katika maisha ya akhera vile vile kama qala ibn qayyim rahimahullah kama alivyosema Ibn Qayyim Allah amrehemu katika kitabu chake kimoja tu hakina juzuu zaidi ya moja kinachoitwa addau yani maradhi na dawa kitabu chenyewe kasema walil maasi walil maasi min al athari alqabihati almadmumati wa katika na kwa ajili ya jambo la maasia la maasia min alathari kunapatikana athari athari zilizokuwa nyingi tu alqabihati zilizokuwa mbaya alqabihati zilizokuwa mbaya tena almudhirati zenye kudhuru zenye kudhuru na madhara ambayo kwamba yaliyokuwa mabaya bilqalbi walbadani kwenye moyo na katika kiwili na katika kiwiliwili fi dunya wal akhirah katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhera kwa kiasi ambacho kwamba ma lam ya'lamuhu illa Allah hakuna anayejua madhara hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayajua madhara hayo hakuna mwingine yote ambaye kwamba aliyekuwa anayajua madhara hayo ndugu zanguni katika imani tuliyokuwa nayo yote katika maisha yetu yote ambayo kwamba tuliyokuwa nayo kama ni hofu kama katika maisha yetu kuna matatizo ya maisha ufukara umaskini na chochote ambacho kwamba kilichokuwepo asipeleke mtu kuitafuta sababu nyingine yote ile sababu aipeleke ni madhambi madhambi kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wetu alghaniyul karim yeye ni mkwasi tajiri mwenye kujitosheleza alkarim naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu yakulu fi kitabihi alazizi anasema katika kitabu chake kitukufu cha Qur'ani alkarim walau anna ahla alqura amanu wattaqau na lau kama watu wa miji amanu wattaqau wangeliamini na wakamwomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani wakaacha mabaya na wakayafanya yaliyokuwa mazuri, basi lafatahna, basi bila shaka yote, wallahi tuliwafungulia barakatin min as-samai wal ardi, baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini. Lakini wapi? Walakin kadhabu, lakini watu wa miji wamekadhibisha. Ndugu zanguni katika imani madhambi ni mdudu mmoja mbaya sana madhambi ni mdudu mmoja mbaya sana ambayo kwamba ndio yenye kuharibu kila kitu mpaka hofu ambazo kwamba tulizokuwa nazo zinatoka na madhambi na hii ni kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana akasema katika Qur'ani al wadharaba Allahu mathalan qaryatan na amepiga mfano Allah subhanahu wa ta'ala mfano wa karyata ni mfano wa kijiji yani mfano wa mji kijiji ambacho kilichokuwa mutmainnatan kijiji ambacho kwamba wadharaba الله مثلا قرية آمنة مطمئنة kijiji ambacho kwamba kilichokuwa kimetulizana mutmainnatan yani kilichokuwa chenye amani kilichokuwa kimetulizana na wakazi wake wametulizana yatiha rizquha ragada kinajiwa na riziki zake raghada, kinajiwa na riziki zake raghada, yani kohasa, kinajiwa na riziki zake kohasa. Lakini wapi? fakafarat bianumi llahi, watu wa miji wakakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, faadhaqaha llahu libasa ljui walkhaufi bima kanu yasnaun Allah subhanahu wa ta'ala akawavika watu wa mji huo libasa aljui walkhawfi vazi la njaa yani njaa Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya kama ni nguo maanake ni yenye kuenea na ambayo kwamba iliyokuwa kubwa na vile vile walkhawfi na akaleta hofu hofu kubwa na kila siku inazidi kupanda kwa namna hii na kwa namna hii sababu ni nini bima kanu yasnaun, kutokana na yale ambayo kwamba waliokuwa wameyafanya. Madhambi ni katika mdudu ambao kwamba uliokuwa mbaya, ndugu zanguni katika imani, tena ubaya mkubwa mno, na ndiyo maana si jambo ambalo kwamba lenye kukinaisha wale lenye kuchokesha kuzungumza suala la madhara ya madhambi, madhara ya madhambi katika kiwiliwili na katika moyo fi dunia wal akhira katika maisha ya duniani na katika maisha ya akhira cha kufanya watubu ila Allah tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaacha mabaya na kuyafanya ambayo kwamba yaliyokuwa ya sawasawa wahasibu anfusakum na zisabuni nafsi zenu kutokana yale ambayo kwamba yaliyokuwa tayari nafsi zetu imekwisha kuyafanya mtu aangalie mwenyewe wahabaru iqabahu na iogopeni adhabu yake allah subhanahu wa taala e duniani kila mmoja ya duniani tu anayaogopa ya duniani ya njaa ya hofu ya ufukara ya maradhi na mfano hayo anayaogopa seuze yale ambayo kwamba yatakayokuwa ya akhera yatakuwaje watubu min dhulumikum na tubieni kutokana na madhambi yenu rejeeni kwa allah subhanahu wa taala yani kwa maana turejee kwa allah subhanahu wa taala kutokana na madhambi yetu na tuwe na uhakika wa mia juu ya mia tuwe na uhakika mia juu ya mia fa inna allaha subhanahu wa taala la yughayiru ma biqaumin kwamba habadilishi mazuri kutoka kwa watu hata yughayiru ma bianfusihim mpaka watakapobadilisha yale waliokuwa nayo wao katika nafsi zao wakawa wakawa ni wenye kufanya mabaya yaliyokuwa allah subhanahu wa taala ndugu zanguni katika imani muumini kama muumini anafurahia yale anayoyafurahia allah subhanahu wa taala الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون إن وإسلام عباد الله إن جوى الله سبحانه وتعالى مدر مذهبي katika dunia na katika akhera madhara yake ni makubwa kwa hivyo sisi tutoke katika jambo hilo tuwe katika jambo ambalo kwamba nalipenda allah subhanahu wa taala kwani qala rasulullah salllahu alaihi wasalama amesema mjumbe wa allah salllahu alaihi wasallama man sauratuhu hasanatuhu yule ambaye kwamba atakayefurahishwa hasanatuhu na mazuri yake wasaat sayiatuhu na akachukizwa na mabaya, na mabaya yake lmumin basi yeye ni muumini ni muumini ndugu zanguni katika imani tujitahidi kufurahishwa na mazuri yetu ambayo kwamba tuliyokuwa nayo na tuchukie mabaya. Mabaya ni mdudu mmoja mbaya mbaya sana katika maisha ya dunia, na mdudu mmoja mbaya sana katika maisha ya akhera vile mabaya. Kwa nini ikawa muumini yeye anafurahishwa na mazuri yake na anachukizwa na mabaya aliyokuwa ameyafanya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mazuri, anafurahia aliyokuwa mazuri na yeye muumini anataka kuyafanya yale na muumini alivyo kuyafanya yale ambayo kwamba yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumini alivyo kinyume cha hivyo madhambi maasia madhara yake ni makubwa mno hakuna anayeyajua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم anasema mmoja kati ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama rabba allah azie juu yake arrajulu yani mtu yuharrimuhu yani anazuiliwa yeye ananyimwa yeye arrizqu rizqi bidhanbi yusibu au kama qala au kama alivyosema assahabiyu ljalil radiallahu anhu kwamba mtu anazuiliwa madhambi yake kutokana na madhambi, anazuiliwa riziki zake, anazuiliwa riziki zake kutokana na madhambi ambayo kwamba aliyokuwa ameyafanya. Madhambi ni mdudu mmoja ambaye kwamba aliyekuwa mbaya, na ndio maana Allah subhanahu wa taala anazuia kwa makusudi, anazuia kwa makusudi rehema zake. Mambo kila siku tuliyokuwa hai tunayashuhudia, kama mambo ni yenye kubadilika بل وانا الله سبحانه وتعالى كسامة بهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بهر الفساد في البر والبحر ومدهيري وفساد يعني محليكو يا يعني مدهيري في البر كذلك انشكاب والبحر لذلك يا بحاري ونيني كذلك انشكاب ضم كذلك نبو يعونا مبوة هزيني كما بيلك نبو ذلك نبو ذلك نبو masika hakuna masika kitu makesio yale masika hasa na kama yatakuja vuni vuni yani miongo inakataa kataa inakwenda songo mbingo songo mbingo mambo yanaharibika toka katika ardhi mambo yanakwenda sivyo sivyo katika ardhi yaangalie matunda wewe yaangalie matunda wewe namna gani yaliyokuwa yako kuhaba hata ukisema ah sio haba, sio haba, bali sisi tumekuwa leo sio kama vile tumekuwa watu hamsini elfu zaidi, tuko watu chungu nzima. Hapana, hapana, sababu Allah anazuia, Allah anazuia. Itizame embe wewe ya msimu uliokuwa umepita yote, msimu mkubwa na msimu mdogo, angusho kubwa na angusho dogo Litizame limekuwa wako ulikuwa umepita, na jitizame wewe, embe kama embe, wachilia mambo mengine mbalimbali ambayo kama yaliyokuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala alibadilisha bahara alfasadu fi lbari bima kasabat aidi nnasi, yamedhihiri maharibifu fi lbari walnahari, katika nchi kavu na katika bahari, katika bahari, katika bahari hata lile la kukosha hata lile la kukata vichwa, hata upapa katika bahari. Mambo yamekuwa sio na, mpaka sasa hivi imekuwa kuna baadhi ya, ya watu wa miji fulani wanafanya kama kejeli, Nyie kwenu samaki kilo kiasi gani sasa hivi? elfu ah, saba nane eh, hii kumina mara mbili yake. Ah, Kenyeni sinafanya huo ni mji wa kibiashara vi na mfano wa hayo na mfano wa hayo katika bahari pia kuna maharibifu tatizo nini tatizo bimakasabati aidi nnasi kutokana na yale ambayo kwamba yaliyochumwa na yaliyofanywa na mikono ya watu yani tuliyoyafanya si katika madhambi hilo ndio tatizo hakuna kusikilia hili wala hili wala hili tatizo ni madhambi ndugu zangu ni katika imani watubu ila Allah tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa akthiru min alhasanati na kithirisheni mazuri na kithirisheni mazuri watarku watarku sayiati na yaachieni yaachieni mabaya la'allakum turhamun ili mpate kurehemewa kwa neema hizi na neema hizi na kwa neema hizi, kwani muumbaji wenu nyinyi na nyinyi ni Waislamu, ghaniyun karimun, ni mkwasi tajiri, tena ni mkarimu mno. Allahumma kun lana wala takun alaina, wazidna wala tankusna, waakrimna wala tuhinna, warafana wala tabana, وانصرنا wala tansur alaina اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله سبحانه وتعالى tunakuomba tuoneshe haki uifanye kuwa ni haki kweli na uturuzuku na utuwezeshe kwenda kuifuata haki ili kwa haki kweli sisi pamoja na watu wetu na tunakuomba utuoneshe batili ifanye kuwa ni batili kweli na utuwezeshe kujiepusha na batili iliyokuwa batili kweli amin amin